Noi punem astăzi, Doamne, pe altarul Tău divin, Părinte bun și veșnic, primește acest prinos, ne iartă de păcate prin jertfa lui Hristos.